Jėzus iškeliavęs iš ten atvyksta į judėją ir už Jordanę. Ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kaip buvo pratęs. Tada atėjo fariziejų, kurie spesdami jam pinklės klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė Mozė leido parašyti skirybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo. Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Tad ką Dievas sujungė, žmogus tai neperskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja. Žmonės jam neždavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs Jėzus užsirūstino ir tarė jiems, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė, kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus, nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerb savo tėvą ir motiną. Tas atsakė, mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė, vieno dalyko tau trūksta. Eik parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane, nešk savo kryžių. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius, kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė, vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę, ir tiems, kurių viltis turtai. Lengviau kupranugarių išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi, kas tada galės išsigelbėti. Jėzus pažvelgė į juos ir tarė, tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Tada Petras sakė jam, Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. Jėzus tarė, Iš tiesų sakau jums, nėra nei vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar, šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekiojimais ir būsimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai ir daugel paskutiniųjų pirmi. Jiems bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus visėjo priekyje taip, kad mokiniai stebėjosi, o einantys iš paskos nerimavo. Vėl susišaukęs dvylika ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai keliaujame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Jie pasmerks jį mirti ir atiduos pagonims. O tie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys. Bet po trijų dienų jis prisikels. Čia prie Jėzaus prieina Zebedėjaus sūnus, Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi. Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė, o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė, patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštyjamas? Jie sako, galime. Bet Jėzus jiems pasakė, beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę dešimt kitų supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius Jėzus prabilo. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engėjas ir jų didžiūnai rodo jom savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minė iš Jericho, Aklas Elgeta Bartimiejus, Timėjaus sūnus, sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarienas, jis pradėjo garsiai šaukti. Dovido sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs. Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė. Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė. Pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį sakydami, nenusimink, kelkis, jis tave šaukia. Tasai nusimetęs apsiaustą pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį, ko nori, kad tau padaryčiau. Neregys atsakė, rabuni, kad praregėčiau. Tuomet Jėzus jam tarė, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui jėzų keliu